Čitanje iz Svetog Evanđelja po Marku i Mateju. Slava tebi, Gospodi, slava tebi, U vrijeme ono, neki čovjek priđe Isusu, poklonimo se i reče, učitelju, dovedok tebi sina svojega, u kome je duh nemi, i kad god ga upatilo mi ga, i pjenu baca, i škrguće zubima, i suši se, i reko učenicima tvojim da ga istjeraju, i ne mogoše, a on odgovarajući reče, porode nevjerni, dokle ću s vama biti, dokle ću vas trpeti, dovedite ga k meni, i dovedoše ga njemu, i kad ga vide duh, odmah ga stade lomiti, i padnuši na zemlju, valjaše se bacajući pjenu, i upita oca njegova, koliko ima vremena, kako mu se to dogodilo, a on reče iz djetinstva i mnogo puta baca ga u vatru i u vodu da ga pogubi, nego ako što možeš pomozi nam, smiluj se na nas. A Isus mu reče, ako možeš vjerovati, sve je moguće onome koji vjeruje. I odmah, povikavši sa suzama, govoraše otac djeteta, vjerujem gospode, pomozimo mome nevjeriju. A Isus vidjevši da se steče narod, zaprijeti duhu nečistome govoreći mu, duše ne mi gluvi, ja ti zapovjedam, <clears throat> iziđi iz njega i više ne ulazi u njega. I povikavši i izlomivši ga vrlo iziđe i bi kao mrtav tako da mnogi govoraku umre. A Isus uzevši ga za ruku podiže ga i ustade i kad uđe u kuću pitahu ga učenici njegovina samo zašto ga mi ne mogo smo istjerati i reče im ovaj se rod ničim ne može istjerati do molitvom i postom izišavši odande iđaku kroz Galileju i ne htjede da ko dozna, jer učaše učenike svoje i govoraše im da će sin čovječi biti predan ruke ljudi i ubiće ga, i kad ga ubiju, trećeg dana vaskrsnuće. U vrijeme ono, <clears throat> za Isusom iza, iza, iđaše naroda mnogo iz Galileje, i iz Dekapolja, i iz Jerusalima i Judeje i preko Jordana, a kad on vide narod mnogi, pope se na goru i sjede, i pristupiše mu učenici njegovi, i otvorivši usta svoja, učaše i govoreći, blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko, blaženi koji plaču, jer će se utješiti, Blaženi krotki, jer će naslijediti zemlju. Blaženi gladni, žedni pravde, jer će se nasititi. Blaženi milostivi, jer će biti pomilovani. Blaženi čisti srce, jer će Boga vidjeti. Blaženi mirotvorci, jer će se sinovi Boži nazvati. Blaženi prognani pravde radi, jer je njihovo carstvo nebesko. <clears throat> Blaženi ste kada vas sramote i progone i lažući govore protiv vas svakojake rđave riječi zbog mene. Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. you. braćo i sestre. Evo, već je četvrta nedelja velikog posta pred nama. I možda su neki od vas već polako počeli da gube onu početnu revnost. Početak posta je ostao daleko iza nas, već polako blede sećanja na onu praštalnu noć koju smo ushićeno celivanjem jedni drugih i moljenjem Boga za davanjem snage da izdržimo post do kraja, onako puni entuzijazma, puni blagodati, želje, krenuli u poprište velikog posta. sada već četvrta nedelja i dužina podviga verovatno kod nekih malo oslabljuje volju, oslabljuje nameru i telo je samo slabo i neminovno počinju da se rađaju pomisli sumnje, pomisli straha. A eto u tom trenutku Sveta crkva pruža nam divan venac lekarstva, da nas podstakne na bodrost, da nam daruje snagu, da možemo tog posta do kraja izdržati i da vaskrs susretnemo sa tom istom početnom radošću sa kojom smo post i započeli. Evo pruža nam najpre sveto evanđelje koje se danas čita. I nije slučajno da se baš danas čita ovo sveto evanđelje kada se posle preobraženja gospod spuštao sa gore, susreo ga je čovek ko, ko, čijeg su sina mučili zli dusi. Naime, treba znati da je i sam praznik preobraženja, ranije je upravo praznovan u subotu pre četvrte nedelje posta, jer se gospodi preobrazio pred svojim učenicima malo preno što je krenuo na svoje spasonosno stradanje. I tek nakon nekog vremena crkva je prebacila praznik preobraženja u mesecu avgustu. A sada, evo, se ne zadržavamo na svim detaljima, jer je ovo evanđelje tako bogato, to možete, raspitavši se i pročitati svojim domovima, da damo akcenat na neke stvari koje bi nam mogle biti od naročite koristi. Eto, najpre kada ga apostoli pitaku zašto nisu mogli da istariju demona, reče im gospod, ovaj rod se ne izgoni ničim do molitvom i postom. I eto nam divne preporuke i divnog lekarstva, upravo molitva i post. To su štitovi koji nas čuvaju od svih zlih i tamnih sila podnebesja, podnebesja koje zverskim zubima juriša na nas da nas rastrgne. I samo imajući blagoslov i blagodat Božju s nama, mi uspevamo još uvek i da dišemo i da živimo i da kako tako Bogu služimo. i imajući te reči na um uvek da ne malaksavamo, da ne malaksavamo u postu. I oni koji su postili post od početka i imaju nameru da ga završe do kraja, i oni čiji je post počeo možda i prošle nedelje i koji su nameravali da ga s ovom nedeljom završe, nek imaju na umu ove reči da se rod demonski ne može izgoniti ničim sem molitvom i postom. I neka se dobro zamisle pre nešto odluče da prekinu post, preno to crkva razreši. I još nešto, kad gospod pita dečakovog oca kad mu kaže ako veruješ, sve je moguće onome koji veruje. A otac, svestan slabosti svoje vere, ali ipak u blagodatnom smirenju, ne gubeći nadu, priznaje svoju nemoć, priznaje slabost svoje vere, ali istovremeno blagodaću Božjom U njemu se rađa nova i jača vera, vera u gospoda svemoćnog, da je on taj koji mu može pomoći i samu veru da zadobije i da je sačuva. Zato govori one znamenite reči jednom izrečene i koje će ostati zapamćene dok je sveta i veka. Verujem, gospode, pomozi mome neverju. I mi tako uvek u svim nama teškim i ponekad nam se čini i bezizlenznim situacijama da zavapimo gospodu Pomozi mome neverju, gospode, pomozi moji nemoći, sveblagi gospod, koji je to, koji je to nakon ovog čuda koji je učinio, sa učenicima počeo da govori o svome stradanju koje je trebao da pretrpi za nas i o svom vaskrsenju učinjenom radi našeg vaskrsenja. On je taj koji će nam pomoći i nema bezizlazne situacije. I znajući to, bodro nastavimo ovaj tok posta. A eto, pruža nam crkva još jednog, jednog velikana, svetog Jovana Lestvičnika, u pravo vreme, pravi primer za sve nas. Njegova lestvica, knjiga na koju se vaspitavale generacije i generacije od kada je napisana pa sve do današnjeg dana, zaista predstavlja jednu lestvicu od zemlje do neba. Lestvicu koja je za mnoge i previsoka, predugačka, ali u koju moramo gledati i truditi se da bar, bar na prvi stepenik njen stanemo, je da bismo se odvojili od ovoga sveta, propadljivog sveta koji u zlu leži i krenuli putem sticanja vrlina ka nebeskom carstvu Boga našeg. A upravo u toj svojoj knjizi Lestvica Sveti Otac opisuje sve zamke đavolske koje se nalaze na putu čoveka koji se kreće ka Bogu. kako ga je naš iguman nazvao, kontraobaveštajac i s pravom, jer je dobro poznavao svet demonski, sve zamke i spletke koje su demoni u stanju da nam postave, izložio ih i još više od toga dao nam uputstva kako da ih izbegnemo i da bezbedno stignemo u pristanište carstvo nebesko. A upravo je ovaj veliki post pomoćnik, kako bismo rekli, da uspemo da se popnemo bar na tu prvu stepenicu tih lestvica koje su pogotovo za, naš, za nas današnje ljude i previsoke i predugačke i preteške i verovatno nam i toj knjizi mnogo toga neće biti jasno i daleko nestaje tu sveta crkva na današnji dan. Još jedan divan primer Aleksije, koga je to crkva jedinstven, jedinstveno nazvala čovek Božiji. Aleksije, rođen u Rimu, sin bogatih roditelja, U mladosti imao sve ugodnosti koje su u to doba mogle sebi priuštiti deca. Ali nije ga to zanelo. I poput našega svetoga Save, i on je, imajući sve to, ipak znao da postoji nešto vrednije od svega blaga zemaljskog. I osetio je da njegovoj duši treba nešto drugo što može da je ispuni, što mu ovaj svet sa svim svojim dobrima ne može dati. Ali eto, roditelji, roditelji su bili uporni, hteli da ga ožene i on iz poslušnosti pristao, ali već prve noći on nije mogao da pomiri zemaljski život sa plamenom ljubavlju prema Bogu koju je osjećao u svome srcu i ostavio je roditeljski dom, nikom se ne javivši, ostajuši suprugu, mladu i vernu, i odlazi u pustinju, gde 17 godina provodi u najstrožem postu, u samoći, samoći jedino sa Bogom razgovarajući s njim i ništa mu drugo nije trebalo, niti je uopšte osjećao potrebu za ičim što je u svetu ostavio. Ali pročuo se tu kao veliki podvižnik, kao čovek koji ima darove, koji može pomagati ljudima i do, počeše ljudi da dolaze kod njega, a on, iako je voleo ljude, voleo ih više nego sebe samog. Ipak je osetio da mu to smeta, da ne može biti sa Bogom ako toliko vremena provodi s ljudima. I on ostavlja to mesto i odlazi u roditeljski dom. Ali onako, 17 godina u samoći jedenja samo neke suve hrane i malog spavanja, onako ispošten, upalog lica, duge brade. Ni roditelji, ni supruga nisu ga poznali. I on se kući predstavi kao prosjak i oni mu dadoše neko mesto kod neke šupice i tu su mu davali da jede neke ostatke od hrane koja je ostajala sa trpeze roditelja njegovih i nije mu ni na um padalo da se predstavi roditeljima ko je, već je boravio tu još 17 godina u roditeljskom domu gde je mogao imati sve ugodnosti, a gde nije imao ništa i gde su postupali s njim kao sa poslednjim prosjakom. I tu se ju pokojio. I te nakon smrti otkrivenjem Božijim prepoznaše ga roditelji, prepozna ga supruga koja ga je 34 godine verno čekala. I videše svi čudesa koje su se dešavalo od njegovih moštiju i svi proslaviše Boga velikoga u svetima svojim. I imajući jedan takav primer, braćo i sestre, pred nama, da i mi ne malakšemo u našim nevoljama, i da ne, da ne budemo tužni, da ne zapomažemo kako nemamo. Nemamo zato što želimo više no što nam treba. A eto, kada čovek ima Boga, njemu ne treba mnogo. Koliko mu treba, daće Bog. Samo da je vera čvrsta i da se ne odstupa od zakona Božijeg po svojim očima. I još jednog velikog, nama bi trebalo poznatog, međutim ne toliko poznatog u našem narodu svetitelja, praznuje danas Sveta crkva, to jest praznuje se ne danas po kalendaru, ali pošto je veliki post, pa u toku nedelje ne može biti svečano proslavljena svetih, naša mitropolija je blagoslovila da se sveti Simeon Dajbabski proslavlja danas i danas je u manastiru Dajbabe velika svečanost, velika slava. A eto i mi trebamo da se setimo tog našeg, tako reći, savremenika velikog i mi sami nismo svesni koliko. I evo da odlučili smo da pročitamo jedan tekst koji je naš prepodobni Ava Justin zabeležio o prepodobnom Simeonu, kako ga je on doživeo kao velikog. Pa ćemo sada to pročitamo. Nije dug, ali je veoma jak živopisan. Pisuje prepodobni Justin susret sa svetim Simeonom u manastiru Dajbabe 1937. godine. I blagodatni zagrljaj. Nešto te iz njega grli. I kao da govori radosti moja. Obradovao se što vidi čoveka. Obradovao se kao Bog pri stvaranju. I vide Bog da je dobro. Da, i čovek čak Takvog čoveka vidi u svakom prozorljivi starac naš Ava Simeon. Kroz Tvoju tvar mi hitamo Tebi, Gospode, kroz utrobu zemlje, kroz katakombe, budući da je manastir Dajbabe poput neke katakombe. Tebi hitamo, Gospode, koji i katakombe pretvaraš u raj, a Tvoje odsustvo, Gospode, u raju i raj bi pretvorilo u pakao. Jer šta je to pakao? Pakao je odsustvo Boga. To je i satana bez Boga. To je i svaki čovek bez Boga, bez božanskog. Katakomba na domaku Podgorice, po božanskom viđenju osnovana. Sve je svojim rukama kopao i slikao otac Simeon. On misli ikonama, on osjeća ikonski. To je najviši i najuzvišeniji način života, svetiteljski. A to je evanđelski, biblijski pogled na čoveka kao na lik Božiji. Osetio sam nešto značeće u tim katakombama, kao simbol. Mi svi u tami, a likovi svetih naslikani na zidovima pećine, jedini svetionici, jedine zvezde na našem mračnom nebu i tamnom podzemlju. Neki miomir, miris Hristov, osjetio sam u njegovom manastiru, naročito u njegovom prisustvu. Miris večnosti i bogočovečnosti, to je miris besmrtnosti. Iako je predamnom bio starac, blagoobrazni starac 80-ih godina, ipak sav je odisao besmrtnošću, jer besmrtnost nosi u sebi njegova stara mantija, a iz nje zračila neka sila i zapljuskivala me čudno polako. Ne znam, piše naš otac Justin, nešto je u meni od radosnog ushićenja plakalo. Je li moguće mi na srpskoj zemlji imamo ovakvog podvižnika, svetitelja, Avu? Lavsajk Svetog Save osvećenog još se piše u nas, kako ga često prekidamo. Eno, Sveti Vasilije Ostroški, Sveti Petar Cetinski i ovaj pustinjak Podgorički. Važno je bilo sve što nam je tom prilikom rekao, ali mnogo važnije ono što je iz njega gledalo, milovalo, grlilo, praštalo, što je iz njega zračilo i zagrevalo nas. Mnogo je važnije ono što je u njemu ćutalo, rečitije od svake slatkorečivosti tutnjilo i propovedalo i blagovestilo. Oblagodaćena ličnost. Evo to Osjetio si velikog svetitelja, blagodatna umetnost, to je njegov život i njegovo ophođenje s ljudima. Svaka je njegova reč začinjena blagodaću. Kad govori, on blagovesti, i kada čuti i kada vas gleda, blagovest na blagovest. A osmeh njegov, e tu je sva umetnost i blagost neba Osmeh njegov vas zanosi, opija, opominje, zavetuje. Njegova blagost je vanđelski ozbiljna. U vama se budi sve što je najbolje, najsvetije. I vi potiskujete njegovim suncem sav svoj mrak i sve svoje tame, noći i ponoći. Grano je dan, zaista za mene, evo dana koji stvori gospod. Koliko me je zemljotresa prepalo kad mi je počeo pred svima čitati dušu. Prozorljivac i vidilac, čitalac duša ljudskih. Nešto je u meni kliktalo i svidelo se, pa ipak sav sam bio u njegovoj vlasti. Osvoji me ljubavlju svojom. On ovlada mnome ljubavlju. To je evanđelska vladavina Ali među vama ne, da ne bude tako, nego koji hoće da bude najveći, da vam služi. I ja sam u svakoj njegovoj reči osjećao kako on služi, kako podmeće svoja sitna pleća i podiže me sebi u svoje čudesne visine sa kojih drugačije izgleda i Bog, i čovek, i svet, i pakao. Eto tako je našeg oca Simeona video je ovaj drugi veliki svetitelj, Ava Justin. I eto, bar malo da budemo svesni koga imamo tu na domak Podgorice. A kako naš iguman reče, sinoć na bdenju je bilo jadno, malo ljudi, ni malo sveštenika. I tako, to je pokazatelj gde smo mi u stvari i šta su u stvari naši ciljevi, čemu mi stremimo, da li nebeskom ili zemaljskom carstvu. Ali eto, bar da vidimo i da u smirenju pripadnemo gospodu da pomogne našem neverju i da stremimo i svetiteljima našim, da im pripadamo. Evo danas imamo toliki oblak svedoka koje nabroja smo, pa sutra, pa svakoga dana, i da oni budu pomoć u nemoći našoj, te da nas njihovim molitvama Gospod pomiluje i uvede u carstvo svoje, Oca i Sina, Svetoga Duha, u kome da se radujemo na svu večnost. Amin.